się stało nie odwróci nigdy Wiem to wiesz tętno muzyki RMK LDW setno Dla mnie to prawie wszystko chociaż rap to tylko jedno A życie i w nim ludzie to jak na LSO srebro Rap ma kaset i on róża moim miastem Nie zgasnę dopóki nie spali się sam blaster To co wisi przecież wiemy nie jest na rzeź gotów Gotów ty nie jesteś bo nie ogarniasz kłopotów Ze mną a kto ja prosty chłopak ze mną ostruska kurwa podstrzała Pani prokurator mnie woła Czy ja gram moim życiem jest dalej wesoło Jesteś dalej wesoło A co jesteś wesoła, wesoła Jest dalej wesoła Dlaczego jesteś wesoła Ej, tak robię. Ej, tak robię. Música. Música.